50 languages. 11 11 11เดือน months months มกราคม January January กุมภาพันธ์ February February มีนาคม March March เมษายน April April พฤษภาคม May May มิถุนายน June June มีอยู่หกเดือน These are six months. These are six months. มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม January, February, March. January, February, March. เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน April, May and June April, May and June กรกฎาคม July July สิงหาคม August August กันยายน September September ตุลาคม October October พฤศจิกายน November November ธันวาคม December December และยังมีอีกหกเดือนด้วย These are also six months. These are also six months. กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน July, August, September. July, August, September. ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม October, November and December. October, November and December.